ishuri ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi kwezi kw'icumi na kabiri umwaka na mirongo ibiri na rimwe n'isaha zitandatu nota mirongo ibiri n'itanu n'ayo masaha nyine ku mugwa mukuru wa politiki gitega ku ibohero rikuru rya mpimba kaze murano makuru abanyororo bataramenyekana igitigiri bahiye mu ibohero rikuru rya gitega mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mugenzi wacu fide d'antoine sabimana ntihari aratubwira uko byifashe n'abanyagihugu bo muri kaciye nkenga busoro ni muri zone kanyosha baratewe impungenge n'amazi y'imvura asesa mu mihana yabo kubera imifurege yaciwe ari mito mito murabumva muri ano makuru amahegitare arenga ibihumbi bibiri n'amajana indwi niyo yegeranijwe hamwe kugira ngo arimwe mwo ibigori mu ntara za ngozi na kayanza bishyigiwe n'umugambi fida ibigiye gutuma umwimbo wiyongera ndasiye kubaha ikaze muri makuru tuhera mu n'umutekano nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru hadutse umuriro mu ibohorero rikuru rya gitega mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri abantu bataramenyekana igitigiri bakaba bahasize ubuzima ku murongo turi kumwe na mugenzi wacu fide Antoine sabimana uratwumva ndabumva neza rijya neza na neza uhagaze he hariko habiki muno mwanya tuvugana nyine mpagaze hafi gatoya y'ibohero ku bwinjiriro bw'iyohero rikuru rya gitega aho rero eh, hari abantu batari bake cyane cyane bafite abantu bari basanzwe bafungiwe muri iryo bohero eh, bifuza kumenya nimba ababo buba barokotse uwo muriro waraye wadutse cyangwa buba ari inkomere cyangwa eh, buba batakiriho ariko rero impande yaho hariho n'abashikiranganji ba batandukanye aho twavuga nk'ujejwe intwaro yo hagati ujejwe ubutungane ujejwe amagara y'abantu n'ujejwe gushigikirana hafi hambavu yabo hariho rero n'abasirikare eh, bo mu rwego rwo hejuru abajenero aho abo bose rero bari ngaho muri iryo bohero eh, abanyamakuru nta n'umwe ah, yarekuriwe kwinjira muri iryo bohero umuvugizi w'ubushikiranganji burabaje umutekano n'intware yo hagati petero nkurikiye akaba yatubwiye yuko hameze nabi byabaye ngombwa yuko bahamagara abantu bo muri kuruwa ruje hamwe n'abapolisi bamwe bajejwe ibiza kugira ngo babanze baha pompe bahatere umuti gutyo hanyuma abanyamakuru baze kuronka uburenganzira bwo kubaba aho rero wumva turacari hanze turarindiriye eh, ariko Petero ngurukye akaba yamaze kutubwira yuko hariho umutegetsi mukuru azawugira icyo atubariye ku bijyanye n'iyo sanganya yari yadutse ego hariho abapfuye gushyika kuri ino saha hari ibitigiri muri aroma gushika ubu nta bitigiri turashobora kumenya eh, inzego zibirekuriwe ziratubarira gusa ikiboneka kuva mu gatondo turashika twashoboye kubona eh, imiduga ry'abaruse habaniha eh, iguma inyurangana itwara abantu barwaye bakomeretse kubavurira mu bitaro bikuru mpuz'akarere bya gitega ariko kandi twabonye ko hari n'imiduga yatwara abantu b'ibiziga baba bazize uwo muriro gushika ubu rero icoba catumye uwo muriro ntikiramenyekana ariko mu gatondo twabonye umugwi w'abakozi ba regidezo bagiye indani hanyuma rero kaba haje n'abapolisi karuhariwe mu bijyanye no kuraba eh, ibyatumye amasanganya nk'ayo aba mu gifaransa bita eh, police scientifique abo nabo rero nabo nyine bakaba bari ku kivingira ngo mu masaza kuza turaza kuronka inkuru y'imvaho ku bijyanye n'ibitigiri n'icyo bacatumye uwo muriro uba ego haratekanije nyine ikiganiro ku mweshamakuru haba hari kiravugwa gushika ubu kiravuga mbere tuvugana nyine turiko turavugana ndabonye eh, imiduga irerura abashikiranganji nayo nyene irafasha akayira iravuye aha aye kw'ibohero rikuru kuri ubu ngira ngo bagiye kugira akanama baze kugira icyo bashikirije icyo badushikirije mu bijyanye na politiki ihuriro ry'imigambwe mu burundi riratangara kumva ko hari umugambwe ushikiriza ko abanywanyi bawo bafatwa abandi bakicwa canke bakaburirwa irengero urongoye igohuriro akaba yimenyesheje inyuma yaho mushinga mateka gato gwasarongo umugambwe CNL avugiye ko abanywanyi ba CNL barenga amajana bamaze bamaze gufatwa kuva mu mpera z'umwaka wa 2020 abashika 200 bakicwa harimo n'ababuri wirengero honorable w’u Burundi asaba ahubwo umugambwe senere kwinjira mu arongoye ariko akibuta na leta gukora amatohoza yimbitse kugira ngo ntihabe ukujaniranywa tumukurikire twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi rero icyo kibazo ukizanye eh, mera nk'umuntu atangaye abo bantu wumva babatotezi bafatwa bo mu migambwe itavuga mwo na leta ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe kugira imigambwe igire icyo nk'uko yabyemeye ishobora gufasha n'umukuru w'igihugu muri ibi canke biriya nibaza ko boza bakabishikiriza mu ihuriro ry'imigambwe tugafasha tukabwira iyo leta nimba bavuga bati bafatwa na leta cyangwa bicwa na leta iyo leta tukayibwira tuti none ko twavuganye yuko imigambwe tuzogira inshuro ruterereye ibi nabyo byadutse n'ibiki urumva rero twebwe ngaho biratutangaza rwose ku bwanyu inyishu ni uko imigambwe itavuga rumwe na leta yo kwinjira mu runani rw'imigambwe yateye akagere urunani yo twihanura ko yogaruka ibyo bibazo bakaza bakabivugira mu yindi migambwe kugira ngo dufashanye erega hajya migambwe ikoranye hari ibintu byinshi duhora dufasha eh, tugaterera ibyiyumviro kandi leta ikabikorerakwa none umaze kwikumira wumva naho uzogira ingorane tuzozimenya gute tuzomenya tugufasha duhereye he ubwanyu nimba bimeze uko iyo yindi migambwe bizaba biva kuki kugira ngo abo bavuge yuko abanywanyi babo nabo bariko baraburabutswa umuntu ashobora kwibaza ikibazo mbega ni kubera iki ariyo migambwe itavuga na leta ibona yuko itotezwa jewe nibaza yuko barondera aho bavugira nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka eh, mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana kombaho none umunyamugambwe uwo ari we wese haba uwa seneri canke uwundi migambwe fodebu sendefudede akoze ikosa kirazira ko yohanwa none nimba baba bakoze amakosa gukurikiranwa n'ubutungane n'ikosa leta nimba ibona ko abantu bakoze amakosa yogira amatohoza yimbitse ntijaniranye isanga inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenga minota mirongo itatu n'ine amakuru tubateguriye abandanya abanyagihugu baba muri karitsiye nkenga busoro dore kanyosha ni hano mu gisagara cya bujumbura baratewe impungenge n'amazi y'imvura yisesa mu mihana yabo iba ikaba iyo imvura iguye bamwe mu baganira na bagenzi bacu bamenyesha ko amazi aba kuko imiserege iriko irubakwa mu gice cyo haruguru y'iyo karitsiye ari mito kandi yubakwa ibice bice Gervais ndayihebura umwe mu batowe ku mutumba ashikiriza ko abanyagihugu batarira busema kuko amazi asenyura amazu akongera akonona imirima yabo omando wayo yarahishikiye amazi ava ku misozi agaca mu miserege aho yagenewe nkengabusoro karitsiye nshasha iriko iratunganywa mu buryo bw'inyubako muri zone kanyosha komine muha mu gisagara cya bujumbura iherewe ku mabarabara n'imiserege itwara amazi ihanamiwe n'imisozi ya gihinga gisovu na rwagange yo muri zone kiyenzi komine kanyoshi intara ya bujumbura amazu yo ku z'iyo karitsiye uva muri busoro ari hejuru ku nkengera mugoyi nko ku metero amajana atatu haruguru uva ku ishuri bita kwa buyoya abanyagihugu baba mu gice cy'epfo cy'iyo karitsiye bavuga ko basugerezwa n'amazi y'imvura iguye nzira igihokorwa nuko boza bakawubandanya bakawereka inzira ukabanda ugenda amayira bakashaka amadereti abantu bakaronka naho batambukira kuko abana bacu bashaka gutwagwa ingorane nyine amazi yabaye menshi bituma yonona imirima tugaterwa n'inzara kuko wararimye ubuzi kuzimbura hama bigaca bitwarwa n'amazi twasaba yuko bagura imiserege kandi bakayicisha aho yagenewe guca nyene Jacques Ndayihebura Kabura umwe mu batowe yemeza ko amazi y'imvura ari ikibazo muri yo katye, kuko yonona imirima agasenyura amazu iyo myidogo irumvikana kuko urabona nk'ubu ku buryo batareza kubaka amakanevu amazi asanzara akaza mu mirima ahandi naho akagomba guhitana amazu umuntu agereranije twavuga ko hoba haheze nk'imyaka itanu ivyo bikorwa biriko biraranguka ngaha muri serire nkenga twosaba yuko tunyarukiriza kubaka iyi mifurege kugira have haba ikibazo c'amasangane gishobora gushika biturushe kuri ayo mazi ibintu twashobora kugitahura nka neza kuko hari igihe ubona ibikorwa biriko birabandanya bikorwa n'igihe ubona ibikorwa biba byahagaze basaba ko ibikorwa byo kubaka iyo miserege byoja biraherahezwa aho bitanguye kugira ngo amazi atumberezwe neza mu nzira yagenewe harakoze mgenzi wacu omehondo wayo tuvuye hano mu gisagara cya bujumbura tubandanize mu ntara y'amakamba aho bamwe mu bagendana ubumuga mu ntara za makamba na rutana bahebye eh, gutega amaboko bijyukira umwuga eh, wo kubarira bamwe mu bayadena hadisanganiro bavuga ko bubeshejeho bagasaba abagisegerereza gukora imyuga itandukanye kuko ngo nabo nyene babishoboye umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga akorera mu ntara ku mugwa mukuru wa Makamba asaba ishyirahamwe pinide ry'abaronkeje ibikoresho kubandanya ribafasha ngo uko bagikeneye byinshi byo kwiteza imbere Eva Histenzi ko aho ni mu ruganda rwo kubarira rukoreramo abagendana ubumuga ruri mu burengero bw'isoko nkuru ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba abakorera muri urwo ruganda bashima ko bavavanuwe no gusegerereza n'abakenyezi barahakorera uno mukenyezi avuga ko yigishijwe umwuga wo kubarira none muri kino gihe abayeho afatiye kuri kahise ni ukuri kare jewe nari mbayeho mu buzima butoroshe n'amavuta yo kwisiga sinayaronka canke agasabune ariko maze kumenya uwo mwuga utwo tuntu tumwe tumwe ndaturonka atangorane ndakengurukira cyane rero rero rinini ifatikanije na IPH e ubuserukira ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga mu ntara y'amakamba ari nawe akurikiranira hafi akurikiranira hafi ibikorwa by'abo bagendana ubumuga ashimira ishyirahamwe PNUD ryabafashe mu mugongo Sabimana Bernard agasaba iryo shyirahamwe kubandanya ribafasha kuko hari byinshi abo bagendana ubumuga bagikenye intambamye intambamye ntizishobora kubura urabona kenshi urabona hanini bakoreye mu mazu bakose iyo rero ni intambamye yaba hobonetse nk'uburyo bakagura nk'ikibanza bashobora gukoreramo ati ikibanza n'ikiwacu kuba gutera imbere gusumba kuko eh, urumva amazu kenshi arazimba hakaba rero aho usanga nk'amafaranga yo kuriha agorana mu ntara z'amakamba na rutana haharurwa abagendana ubumuga bagera kuri mirongo itandatu bagiye hamwe bashinga amashyirahamwe yo gukora umwuga wo kubarira bagasaba abameze nk'abo bagisegerereza kubiheba bakijukira umwuga ngo kuko nabo bashoboye Evariste ndikubanya nka tuve makamba tubandanide mu ntara ya Ngozi mujanye n'uburimyi hamahegitara arenga 2700 ariyo yegeranije hamwe ari mwamwe ibigori byimbuka cyane bita ibride mu Faransa mu ntara za Ngozi na Kayanza hamwe na Muyinga biciye mu mugambi ishigikiwe n'ikigega FIDA muri zo ntara Prote Gahungu ajejwe gukurikirana iby'umwimbu muri uwo mugambi akavuga ko bigiye gutuma umwimbo w'ibigori wiyongera cyane muri izo ntara gutyo ibiciro bigabanuke kuko imbura riri hafi inkuru tukaza kwigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma Mubijanye n'ibivugwa mu karere ingwano iriko iba mu gihugu ca Ethiopia ngo ni ingwano bita gwananzo barirera itumwa uh, itumwa nibihugu urutura atambo nimwe ifashe ihari no mwihwezo wa Deo Hakizimana yanonosoye ibijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu ishingiye kubyintwaro kubw'uwo muhinga nguko umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia yahagurutse akaja kurubuga ngo nkeka ko ashobora kuyitinda gutsinda iyo ntambara uwo muhinga asaba abanyafurika kujya hamwe bakagwaniriza hamwe umwansi kuri kiradiyo hakizimana yanonosoye ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu bishingiye ku by'intwaro izo wumva ziba zijyanisha abavukana genda zita mu gifaransa guerre par procuration ni hano mu Burundi umuntu aza kuvuga ngo genda umutuwe nawe ni umututsi hanyuma hakaza umuntu ngo ngo hari ingorane za droit de l'homme ngo ngo wewe barakugira nabi reka ndagufashe wivune ingwano ikaba mugabo ugaca usanga ni bya bindi bavuga bati jyana nzobarerera muri Ethiopia nibyo biriko birabashikira muri Ethiopia mukuru w'igihugu w'ubu ntiyagira uwibagira yuko haheze imyaka ibiri bari bamuhaye prix Nobel de kandi urabye ibintu yashyitse akora muri Ethiopia kandi Ethiopia si igihugu gisanzwe muri Ethiopia rero abakoroni bararondeye kugicura bufuni na buhoro biranga aba Ethiopia baranga hanyuma ico kinini cyo bariko barazira uno munsi kubera iki kubera eh, ako gatsi eh, icyo gihugu cyari gifise kuva kera katumye batera imbere nk'ubu abakunda kugenda imihingo barazi kompanyi y'indege yitwa Ethiopian Airlines muri Afrika nta yindi iri hije imbere niwashaka barahiganwa na zijya za Air France za KLM Premier Ministre wenyine yaragiye aje imbere y'ingabo za Ethiopia ati ngo ingo tugwanire igihugu harageze kandi ujya ko yavuye hasi kurya je ndibaza yuko eh, izote bihera kandi izohera batsinze ikizo ikizoca gisigara kugaho kuganira kugira ngo abene igihugu abasangiye ibere rirayaga birashika kandi si babishikiye bonyene bayage kugira ngo ntibizosubire uno munsi ni giki nk'akamu mwe mutera abanyafrika shatse kuvuga neza koko abanyafrika nyabo kugira kano karere eh, nkuko mwivuze na Ethiopia habonekemo amahoro arama biragoye mugo birashoboka urugamba rwa metu gwizo gutsinda ni urugamba gukumya ko bishoboka urugamba rwa kabiri biri ni ugukuja hamwe ariko mumenye tubwiza kubanza kwikura akagaye kuko umuntu aza akakubwira ngo kugira ngo utangure gukora uhembe umukozi ni jewe nzoguha amafaranga buraca bugacana yandi mu magara y'abantu indwara ya kanseri y'agahimba k'umubiri kari munsi y'uruhago bita prostate muri mu gifaransa ifata abantu b'abagabo bamaze gushikara imyaka mirongo itanu ku bwa muganga marebo toto shabani yanonosoye ibijyanye no gukora abagwayi ngo birashika ko abarwayi ibimenyetso na kimwe baba kiboneka nayo ubundi ngo umuntu ayifise aragira ingorane zo kuja ku mwanda muto canke akihagarika amaraso canari ry'amagara y'abantu na francine doha ku kanseri y'icogimba cy'umubiri bita prostate mu rurimi rw'igifaransa ni indwara y'ikivyimba ikunze gufata abagabo mu bihimba byirondoka byabo muganga Malebo Toto Shabani yanonosoye ibijyanye no kuvura izo ndwara hamwe no kubaga abazifise atangura asigura icyo gihimba ico cyo prostate eh, ni igihimba kiri ku bagabo igihimba gikomeye cyane ku bijanye n'irondoka ku bagabo igihimba kiri munsi eh, y'uruhago gituma ko imbuto z'ubugabo zikomera ama uh, eh, igihimba kiri ahantu ari akayira gatoya kazana nyambuto n'akandi gahimba kazana umukoyo eh, yavuye mu ruhago kuko ni igihimba gihurirana kiboneka cyangwa indwara ya kanseri ya prostate cyane cyane ariyo igitangura umurwayi ashobora kuba ameze neza atangwa n'imwe afise umubona nta ndwara n'imwe afise umugabo umuntu bamubwiye ibipimo agasanga ko arafise ibintu byerekana yuko afise indwara eh, ya kanseri ya prostate abagabo bamaze gushikana imyaka mirongo itanu ngo nibo bakarigwa gusumba n'iyo ndwara imigwi ikarira cyane cyane ku bagabo bafise nk'imyaka yisumbuye eh, guhera ku myaka mirongo itanu burya ni abantu bakunda kukarirwa na nyangwara ya kanseri ya prostate umugwi naho ni urukoba rwirabura naho nyene n'umugwi ukaregwa naho nyene na kanseri prostate ma wundi mugwi nawo cyane cyane ku bantu bafise nk'abavyeyi abamama bigize kurwara nka kanseri prostate cyane kanseri y'amabere cyane kanseri y'ibihimba vyirondoka vy'abagore Mwico gihe nao nyene ni migwi isho eh, gukarirwa eh, na nyakansera prostate. E, eh, undi mugwi nawo ari usanga ari nka muri famiye kubona ko na kanseri muganga Malebo toto shabani atubwira ko uburyo bwo kuvura iyo ndwara ya kanseri ya prostate butandukanye bivanye n'urwego iba igeze ko muzobikurikira muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo mu ndwiza